Hai hepta tu anthropu helikiai. Ho anthropos proton brephos estin, eita pais, epeita meirax, efebos, meta tauta neanias, neos, eita aneer, metepita geron, teleutaion tumbo geron. Hutos kai entoe heteroe genei eisi to corasion he core he pais parthenos gune presbytis graus